daren talata 17 da watan rabi'in al-awwal bayan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da biyu da watan goma watan Oktoba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u wad dawa wanda suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawai shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na al-furqan Niger wanda yau za mu tashi darasi na 26 a cikin jerin karatukan da muke gabatarwa muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da kuma amfanar da mu da abin da muke karantawa ya samu wanye da wannan duniyar lami lafiya duk wanda yake da hankali dai ya zamanto izna gare sa ya kuma wa'astu ya gane inda aka sawa gaba a wannan rayuwa mun kai karshen hadisin hadisin ah, al-Imam Ahmad wanda ah, mun tsaya akan gabar da malin yace قال البراء ثم يفتح له باب الى النار ويمهد له من فرش النار malaman hadisi sun tattauna akan wannan ƙarin da aka yi bayan malam ya ya kawo tarwayar rabbi aqimis sa'a rabbi la tuqimis sa'a yace wa fi lafdh li imam ahmad aida thumma yuqayyad lahu a'ma a'ma a'ma asam abkam fi yadihi مرزبة لو ضرب بها جبلا كان ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيسيه صيحة يسمعه كل شيء كل شيء إلا الثقلين wannan ruwayar wannan ƙarin da yazo a cikin wannan littafi na al-Imam al-Imam Ahmad wanda wasu malamai suna ganin wannan ƙarin bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zamu tashi malati wa fil musnad ya tabbata a musnad na al-imam ahmad aida anhu daga daga shi waye kenan barra'a dan azib to da shine ya rawaito wancan hadisin da muke muke karantawa ko muka karanta dogon hadisi anhu daga barra'a dan azib Allah ya kara masa yarda qala yake cewa bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tare da manzon rahma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idh basura bi jama'atin a wannan lokacin sai ya hango wata jama'a annabin Allah ya hango wata jama'a faqala sai ce ala majtama'a haula taran miye wa'inta suka a akai mihina suka yi wa taro ko wayancan mi suka jima taro akai ila aka ce ala qabrin yahfirunahu sun taro ne akan wani kabari da suke suke tonawa suke ginawa idan aka ce yahfirul qabr ana yana tona yana gina kabari ba yana tona sa ba tonawar ba irin a rihi abu gawar ba a tona a ana haka kabarin da kansa fa fazi'a rasulullahi sallallahu alaihi sallam. jin wannan sai sai manzon Allah ya firgita ma'aikin Allah sai ya firgita fa badira baina yaday ashabihi musri'an sai ya gabaci sahabbansa ya wuce a gaban sahabbansa yana mai gaugawa shine musri'a hatta taha ila alqabri an sai da ma'aikin Allah ya zo gun wannan kabari da ake ake ginawa da yaga mutane sun kewaye sa fajassa ala rukubatayhi sai ya ya tsugunna ya zauna akan akan guwawunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa kafafunsa ya zauna akai guwawu fastaqbaltuhu min bayni yadayhi barra'dan azib Allah ya kara masa yadda sai ce fastaqbaltuhu da daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya zauna a guwayunsa sai na fuskanci na zo gaban annabi na fuskance sa da an zura ma yasna dan naga mi manzon Allah yake aiwatarwa mi annabin Allah yake aiwatarwa fabaka wace ina kallon annabin Allah sai ga ya fashi da kuka sallallahu alaihi wasallam inji barra dan azu yace fabaka wannan ba ba barra'a bane yake kuka kuka a ma'aikin Allah ne yake yake kuka hatta balla thura min dumu'ihi har sai da kasar da take gaban sa ta taji saboda hawayen da yake suke kwarara aka abun nan a a kumatunsa sallallahu alaihi wasallam kasan abin da zai sanya manzon Allah kuka a karamin al'amari bane kuma aqbala alaina sai manzon Allah ya fuskance mu fa kala sai ai ikhwani ya ku ɗan uwana bi mithli hadha al-yawm fa'iddu yace eh, saboda irin wannan ranar da take fuskantar kowanne daga cikin mu za a wayi gari wata ran za a zo da kai a acika ana haƙa rami da za a sanya ka a ciki kan faranar annabi ce fa'iddu kowa ya zauna ya tsugunna a akan akan guwayunsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma kaga mutun ya zauna a guwa ba alama ta ko cikin ana cikin damuwa da firgici eh sannan kuma abinda ya biyo baya shine kuka ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna haduwa da Allah madaukakin sarki kuma sai yake wa sahabbansa nasiha da gargadi yace li mithli hadha wal li mithli al yawm saboda wannan ranar da za ta zo kowanne daga cikin dan Allah ce eh, subhanahu wa ta'ala yana fada yace kullu nafsin za'iqatul maut kowace rayuwa sai ta dandani abinda ake cewa mutuwa kowace rayuwa sai ta dandani mutuwa to tunda haka ne kuma labuda an yamurra yamurra insani bil qabr ba makawa sai mutun ya shude ta kabari sai kai rayuwa hayatul barzakhiyya to tunda haka ne annabi Allah ya ce limithli yawm saboda wannan wuni, wani wuni kenan ranar da za a dauko ka a sanya ka cikin kabari ranar farko kenan ko akwai firgici akwai tashin hankali kana cikin wata rayuwa a kace ka da wata rayuwar a a kai ka cikin wata rayuwa da baka saba da ita kuma baka taba ganin irin ta ba to kaga akwai firgici akwai tashin hankali sai ce fa ko wanne yayi shiri yayi tanadi ya san ya gabatar da aikin kware muna fata wa Allah subhanahu ta'ala ya arzita mu da aikata nagartaccen aiki don wannan ranar malaci wa fil musnad ayo ya tabbata a musnad na al-imam ahmad a musnad na al-imam al-imam ahmad min hadisi buraida daga hadisin ay buraida ta Allah ya kara masa yarda ah, qala yace kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yauma wata rana manzon Allah ya fito ya fito zuwa gare mu ya fito zuwa gare mu a wata rana sanada salata marratin sai annabin Allah yayi kira ya daga sauti yana kira har so uku yana cewa ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya ku mutane tadruna ma mithli wa mathli wa mathlukum lalle ma mathli ma mithli wa mithl wa wa mithlukum a wata ruwaya kun san menene menene bambanci na ku kuma tsakanya da ku ma mithli abin da yake kwatankwacin ku abin da za a kwatanta ni da shi da kuma abin da za a kwatanta ku da shi faqalu suka ce ya rasulullah ya annabin Allah Allahu wa Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah ne kawai da manzo suka sani amma annabin Allah mu ba sani ba sai dai muna buƙatar a sanar da mu muna fahimta faqala sai annabin Allah ya ce innama mathali wa mathalukum sani dai misali na kwatankwaci da kuma misalin ku ni a cikin ku a matsayina na annabin Allah da Allah ya aiko ni a cikin ku misalin kasancewa ta a cikin ku da kuma ku kasancewar ku al'umma ta eh, annabi ce masalu qaubin misalin wasu mutane ne khafu aduwan da suka ji tsoron abokin abokin gaba ya atihim da zai zo musu suna fargaba cike da tsoro da abokin gaba da yake iya kawo musu farmaki fa ba'athu rajulan wannan tsoron da farmakin sai ya sanya suka aika wani mutum ya tara'a lahum yana tsinkayo musu yana duba musu yana sa idan akan wannan abokin gaban suna cikin gari sai suka aika wani ɗaya daga cikin su dan ya dinga aiko ya dinga leko musu yana ganin ya action kin wannan abokin gaban yake ko kuna fahimta ma ayasalai eh, ta fa absara wannan mutunan da aka aika sai ya gano maki gashi nan fa aqbala liyunzirahum sai shi wanda aka aika ya juyo baya dan yawa mutanen sa gargadi ya tunatar da su cewa fa. ai ga abinda irin abin tanadin da abokin gaba yake da shi ga irin yawan su da irin adadin su da kuma irin abinda suke dauke da shi na makamai da ma abin suka taka na kayan yaki a wannan halin da ya juyo wa khashiya an tudrikuhu al'aduhu qabla an yudhira qawmuhu sai ji tsoran makiya sun iya eh, sun iya eh, haura masa sun iya kawo gare sa shi masa eh, kwantan bauna gabanin yanzu wa mutanen sa, kafin ya iso ga mutanen ya yace musu kun ji ga irin abun da ke tattare da abokananmu na abokin na na kayan yaki to sai wannan kayan yaki su iske shi wanda aka turo ko kun fahimta shi da zo ba ya kai sakon ya kai labarin fa ahwa bi thawbihi to jin tsoron wannan sai ya sanya yake kada rigarsa yake yake musu kuwa yake daga rigarsa yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane utitum an zo muku fa an farmake ku an kawo muku harin ga abokin gaban ya zo ayyuhan nas utitum ya ku mutane fa eh, an zo muku ga abokan gaban suna suna haurowa salasa marratin har su uku ba suka ce wannan hadisi yana karantar da mu cewa eh, duk da wasu malamai sun yi maganganu akan cin ingancin hadisin shin hadisin ya inganta ko bai inganta ba amma al-Imam Ahmad ke cewa eh, wa rijaluhu rijalus sahih mazajin da suka kawo hadisin to mazaje ne suka zamanto ingantattu mutane ne wanda suke adilai Eh, duk da wasu daga cikin malaman hadisi kuma sun yi inkarin wannan maganar suna gani akwai wanda eh, akwai wanda ba a karban hadisan su ba su kasance ba thiqa kuma ba udul bane babu babu dhabt da da wayannan mutanen sai dai abinda hadisi yake koyarwa yake karantarwa yake kai sako shine cewa eh, al'amarin misalin annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabbai kamar da tashin alkiyama abokin gabar shine tashin kiyama dan ba wanda yake son mutuwar ko akwai wala Allah ba sani ba su su irin su hafize su malam jabir su su ko sun shirya ba <laughs> kaga mutunan da ba wanda ba wanda yake son ta kaga abokin gaba ce mutun yana fada da da ita to eh, misalin tashin kiyama da kuma annabi da al'ummarsa kamar abokin gaba ne a cikin al'umma shi annabi shine wanda yake wa mutanen gargadi ko kun fahimta sai sake cewa eh, bu'istu wasa bu'istu wasa'atu hatai. annabin Allah ya ce an aiko ni ni da tashin kiyama tsakanin tashin kiyama kamar haka ne kamar haka aka aiko ni da tashin kiyama fa ashara bis sababati wal wal wusta sai annabi ya nuna as-sababa manuniya da kuma ɗan yatsan sa na tsakiya eh, kaga haka yana nuna cewa ashe akwai akwai abun nan akwai kusanci kware da gaske in ka ga tsakanin wannan yatsan da wannan yatsan ba wani dogon tazara tsakanin su ko to sawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashin kiyama abane wanda yake kusa kware da gaske wannan ma ya sanya lokacin da shi annabin Allah ya je amso sallah da ya kwankwasa a kwankwasa sama ta daya aka tambayi waye yace malaika jibril ne aka ce wa kisa da kai yace annabin Allah annabi Muhammad sai ce har an aiko sa kiyama ta tashi ke ko mun fahimta na daga cikin alamun tashin kiyama shine bi'satun nabi sallallahu alaihi wasallam ba mutura nabi ba a'a aiko manzon Allah kadai da annabtaka alama ce ta tashi alkiyama aiko annabi zawar manzon Allah duniya alamatun min alamati sa'a saboda shine al'aqib annabin ƙarshe wanda daga shi ba wani annabi zai zo baya gare sa jama'a mun fahimta to kaga ashe ana karantar da mu cewa musamman ma mun yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan mutuwarsa in ga doka rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zawa yau eh kusan shekara 1425 a rasuwarsa ba hijirarsa ba eh da 25 yau barin annabi duniya shekara 1400 da shekara ishirin da biyar in ka kara da 35 ai hijirarsa ce ka cire shekara goma kenan ko bambancin lisani annabi da ya bar duniya kwatum rasuwarsa yau yau barin manzon Allah duniya shekara hijirarsa kuma da da da nake so in ce da 35 ba da muna da biyar yanzu ko da 45 to rasuwarsa da 35 ka cire shekara goma cikin shekara biyar, sai saura da 35 to turar da aka aiko sa da annautaka in ka cire wannan shekarun in ka cire wannan eh, in ka ƙara da shekarun annabtakan kuma in ka ƙara da shekarun annabtaka sai tashi eh, muna shekara 1445 da ƙara shekara 13 za su tashi da 58 to yau da aka aiko manzon Allah 1158 to tun zan washi alama ta tashi alkiyama kuma yanzu har yanzu su gane ko suke yi za a ga ci gaba da rayuwar akwai sauran akwai sauran lokaci sai Allah ya cewa innahum yarunahu ba'idan wa narahu qariba mutane ba suna ganin kiyaman nan kamar nesa take Allah ce kuma su muna ganin abin kamar gobe ne tana kusa iktarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar Allah ya datar da mu shi yasa kawai abin da ake da bukata ka zamanto cikin shiri akwai da yaushe mutuwa za ta iya riskarka Allah ya datar da mu malai yake cewa wa fi sahih muslim ya tabbata a hadisin al-imam muslim min hadisi Jabir dan Abdul bin Abdullah daga hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ma'aikin Allah yana cewa kullu ma askara haramun duk abin da yake sanya maye haramun ne wa inna ala Allah aqdan lalle akwai alƙawali da Allah ya dokar wa kansa liman shariba muskira an yasqiyahu min tsinati khabal Allah ya wa kansa alkaulin cewa duk wanda ya sha abin da to Allah zai shayar da shi min tinati khabal daga tabo wanda yake mai batarwa tabo wanda yake wanda yake lalatawa yaga ce tsina shine tabo al khabal kuma abin da yake batarwa wanda yake bata wanda yake mai batarwa mai bata wanda yake lala qala sayati arqu ahlin nari shine gumin ɗan wuta gumin ɗan ɗan wuta ai musan gumi ko zuha asanai nan baka ce zuha wani bai ganewa to zuha ɗan wuta zuha ai kasa zuhan za a tara ayi tano guda shine za a tafasa da wutar jahannama a dinga shayar da duk wanda ya sha abin da yake abin da yake sa maye kuma ka san ai a wutan wa musiba ce abin da zai sa mutun zuwa yanzu misali dan dako a ce mutun yayi sati bai yi wanka ba sai yayi zuha a tararo wannan zuha a baka ya zaka tsaka ci mutun yayi sati bai yi wanka ba ko kun bai cikara ta kato irin wannan namkeken kato namkeken kato sai yayi sati bai yi wanka ba da zuwan hamatansa da kuma na ko ina gaba daya musamman ma na hamata sai a tattaro a matsu wannan zumun a baka ka sha an yi maka azaba ko to na 'yan wuta ba na kyatsa na 'yan wuta za a sha da su aw usarat aw usaratu ahlina ko kuma eh mugunya musa mugunya idan idan mutun ya Abinda maruru ya fito masa ya tara ruwa shaki cewa mu dan jini kuma akwai su farare farare to wannan ruwan shine za a matse ne in wuta za a dora sa a wuta sai kuma a dinga ba a dinga shayar da duk wanda ya sha abin da ya sha yake sa yi a a duniya haka muna kira ga yan solution da yan wiwi da yan anja da wace duk su tuba da masu shan giya da masu burkutu duk su daina in ba su daina ba ba shakka fa wannan za a da su daga wannan abun wallahi lazim saboda hadisi ne ingantacce al-imam muslim ya ya fitar da hadisin hadisi a cikin sahih muslim hadisi da 2725 hadisin jabir dan abdullah a cikin kitabul ashriba babun bayanu anna kullu muskir kharab wannan hadisin abin da ya sa manzo Allah ya wannan bayani inji malamai suka ce wani mutum ne yazo da kasar Yemen sai tambayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su fa suna da wani abinci a can garin su a can garin su ana yi wani abu daga da abin da masara to wanda yana sa mai to ya hukuncin wannan abin yake masara ce ake sarrafawa amma in ka sha tana buga ka sai ka yi su sai tambaye manzon Allah hukunci sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ya ce ay kullu ma askara haramun duk abin da yake sa maye haramun duk abin da yake sa wur maye haramun ne ko ma miye kuma ka san yanzu bazul ba sai ana sha yanzu abin da ke sa maye ya danganta ya kala uku ne abin da ke sa maye kala uku ne akwai abubuwan da suka samto dangin ashiri ba abin da ake sha akwai abin da sha ake yi irin misalin kamar giya sha ake yi ko eh, sannan kuma irin abin da ya shafi eh hada irin wannan kinanni duk duk wani kene da zaka ja ya dan juya maka kwalwa kai abu baka san kai sa ba kai kai marisa irin sholisha ko duk sha ake yi duk haramun ne to kuma akwai abin da shaka ake yi akwai kwaye da kuma shakarta ake yi ba sai an ba sai an sha ba kawai shaka da mutun ya shaka shi kenan zai yi zai marisa zai yi su kuma akwai irin durau ko kaga ita ba shadda ake shaka ake ana shaka ne sai ga mutun idan shi kana ganin sa su yi ja kamar kana ganin sa kaga dan wuta Allah ya sauke kai mutun ya rasa abinda zai sha sai abun zai gusar masa da hankali duk kayan da Allah ya alƙaba na shaye-shaye ga su kaya ma sha Allah saboda Allah kai mutun ya je kiyama bai sha sallallahu ai ai hasara a ce an tashi kiyama ka je baka sha salsabila ba ai kashe ta jiyo kenan ko to kuma daga cikin dangin shi eh, abin da ke sa ma yi abu na akwai abin da allura sa ake yi akwai da ita allura ce ake mutu idan ka maka wannan allura sai ya zama to tana tana gusar da da hankali to duk abin da zai gusar da hankali cikin wannan abu guda uku ko ta hanyar sha ko ta hanyar shakawa ko kuma ta hanyar eh, allura wannan haramun ne haramun ne haramun ne ina fata mun fahimta gashi annabi ya ce kullu ma askara haramun koda ko hukura ce misalin zaka aje ta buga ka a ce ga ta za a sanya mata wani abu dare zan ake giya fa zabib da shi ake da dare san ake giya wata kuma da dabino ake wata kuma da sha'ir to kaga alkaman ko kuma rezan kin halalle kace sa amma sarrafa sa ya zama to yana canza yana sa mutun yayi sauke tela mai sauke bai gaji ba kai ka san ba cikin hankalin kan mutum eh to me hukunci san wa'annan ababen haramun ne su ma saboda sun ji suna daga cikin abin da ke cuta mutum a rayuwa suna cutarwa kun ba karatun ko to Allah ya sauke daga duk wanda ya sha giya ko ba ma giya duk abin da ke sa maye to manzo Allah yake cewa Allah ya kansa alkawali liman sharibal muskira an yusqiyahu min tinati khabal min Allah ya shayar da shi daga tabo wanda yake mai batarwa mai lalatawa eh mugunya ta in wuta muka ce shine maruru da yake fitowa mutum ya ja ruwa sai a fashe wannan marurun wannan ruwan in aka matsar da shi to shine za a tattara tano guda sai Allah ya dinga juyawa ma la tarawla annabi ce wallahi ina ganin abin da ba ku gani inni ara ma la tarawla yace wallahi ina ganin abin da ba ku gani wa asma'u ma la tasma'un kuma ina jin abin da ba ku ji akwai abin da ina ganin sa ku ba ku ganin sa kuma akwai abin da nake ji wanda ku ba ku ba ku ji sa yace attafis sama'u sama tayi nishi tayi ƙara Eh, idan aka ce atta daga zaman to atit atta ya ito atit masdar kishi ko shine eh, misalin ka dora ka daure kaya ka ada su saman abu ka daura kaya ka sa misali kina zaka dauki kaya a saman mashin sai ka sa babban jack aka asa maka wannan kayan ka daure lokacin da ka ka sauke ta ki zaka ji kayan suna suna amsawa suna mana sun gyara zama kenan ko suna ƙara to annabi ce sama tayi tayi nishi tayi kugi tayi ƙara ba kowa ba tayi saboda yauda tayi ƙara ne yace wa huqalaha anta itta tana gaskiya ta ta cancanci tayi wannan nishin ta cancanci tayi wannan ƙarar ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa alaihi malakun sajid yace a cikin sama ba inda zaka dora eh yatsunka guda hudu yatsu guda hudu face akwai mala'ika a cikin ta sajidin yana sujuda duk inda ka zagaya a sama mala'iku ne a cikin ta kab ba inda zaka aza yatsanka dan yatsa guda hudu a cikin sama face dai biyu uku na hudun mala'ika ne saboda yawan yawan masu bota wa Allah a cikin sama zaka malakun sajid malaika yana yana sujuda malaika yana yana mai sujuda yace law ta'lamuna ma a'lam da fa kun san abu da ni annabin Allah na sani la dhahiktum qalila da kun yi kuka da kun yi dariya kadan ni da kun takaita dariya ku a duniya da dariya ku ta zama dan Allah sallin ya sani wanda mu ba sani ba kuma ba zulmi bane sai mun san wannan abun mun bayyana sannan kuma da mun san abun da annabin Allah ya sani to da mun takaita dariyar mu kasa fa wani eh, zai doki awowi da yawa a rayuwa ko a wuni ku dariya yake yi amma sai ka share sai ya share wata guda bai kuka ba ina mutum kusan kullun sai ya yi dariya amma sai ya share wata ɗaya bai tuna girman Allah ya zubda hawaye ba wanda kuma zubda hawaye dan eh, dan tuna girman Allah alama ta cewa kai mutun ne mai imani mutun ya zamanto yana yana yana kuka yana tuna girman Allah subhanahu wataala yana nuna cewa ashe wannan mutum mai imani ne ala akwai cikin magabata wanda sallar magriba yazo liman ya karanta suratul mudaththir ciki ake cewa fa idza nuqira fi naqur lokacin da aka yi gusa cikin kaho wannan ya sanya ya zube ya suma daga nan kuma ya wuce wallahi kina an ya kai lahira shi yanzu idan aka yi busan ya zai kasance tsoron al'amari sai ya sanya gaba da nan take sai ya zube sai ya mutu na ba labarin wani cikin magabata an samu wanda yayi mafalki ma ya tashi daga shekara 30 ba da da bai shekara 32 ba yana barci sai mafarkin an tashi kiyama sai ga filin kiyama ko da tashi washe gari saboda jin tsoron firgitar da yayi gaba ɗaya ko ina a jikinsa hurhura ko ina a jikinsa ya hararo girman girman Allah subhanahu wataala da kuma ai eh, siffa ta bayon Allah ya zamanto Allah Allah ya ambace su yabkuna in ubangi subhanahu wataala yace yabkuna suna yin kuka suna yin kuka wa Allah subhanahu ta'ala a duk lokacin da zaman to kai baka zubda hawaye dan tuna girman Allah to akwai alamatul istifama akan imaninka ka dinga tuna girman Allah kana Abubakar Siddiq radiyallahu anhu warda yana sallah aka ce saboda shesheka saboda kuka har ma baka jin abin da yake fadawa yana kuka ina tana girman Allah subhanahu wataala amma mu yanzu kawai muna karanta Qur'anin ba ma tadabburin innam ma'anonin balatada yu'athir alaina to dan haka ana buƙatar mutun ya zamanto yana yana yana kuka in ya tuna girman Allah ya tana haduwarsa da da Allah shi yasa annabi ke cewa idanu guda biyu Allah ya haranta wa huta Allah ya haranta wa huta su ma'ana ba za su shiga cikin wutar jahannama ba har abada wutar ba za ta kona su ba idan da duk ya kwana yana gadin dukiyar musulmi da musulmai baki daya wanda ya kwana yana gadin musulmi da dukiyar su ya kwana falke kowa na kwana amma shi yana falke dan ya kare musulmi da dukiyar su to annabin Allah ya ce Allah ba zai kore idanun su ba ran tashin kiyama da wanda ya zubda hawaye kuka saboda tuna girman Allah subhanahu wataala manzo Allah ke cewa to da kun san abun da na sani da kun rage dariya kun yi kuka mai yawa sannan kuma da kun rage da da wama sai kore ba ma za ku samu damar kwanciya da iyali ba saboda tsoro ba wani abun na duniya da zai birge ka sai sanya magabata kaga suna da zuhudu suna da tsantsenin rayuwa saboda sun san duniyar taniya ce mai karewa ce ba wani abu duniya da yake yake tabbatuwa misal ce kalla bal tuhibbunal ajila wa tadhurunal akira. kun fi zabar mai gaggawa ce marmaza kuke bukata kun manta kuma abin da yake eh, na tashin alkiyama to sai yake cewa qala abu dharr al-ghifari sai abu dharr yake cewa wallahi ina rantsuwa da Allah lawadittu anni shajaratun tu'dad yace na rantsa da Allah lawajitu da na ji wannan zancen daga bakin manzon Allah sai nayi guri nayi ina ma a ce ni abi dharril ghifari icce ne da ake sarewa saboda abinda manzon Allah ya faɗa sai ce sai nayi ci a raina cewa wai ina ma a ce ni itaciya ce wanda ake kakkatsewa ana ana abinci da ita wala Allah mun fahimci abin da yake sakata da mu duk da a wasu ruwayat na hadisai a wasu littafai zaka ga sun ƙara cewa wannan maganar cewa daga manzon Allah ne sai dai kuskure ne daga abidar Dharr al-Ghifari ne Allah sallallahu yana da darajar da eh, ta tafuk kullu shay ta fice kowane al'amari a duniya ba zai fatan ya dawo zuwa daraja adina ba kasancewar ice a mutum ai mutum eh, yafi ice daraja ko ya za a yi manzon Allah ya fatar wannan abun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da haka jama'a abun da har yanzu ibnu qayyim na ta tsoratar da mu game da abin da da zai faru da mutum sa rai cewa wai Allah gafurur rahim ne ya sanya ka kazarci ka ta abin da kaga dama baka tina girman Allah subhanahu wa ta'ala wa fil musnad alati a cikin musnad har yau na al-imam ahmad a cikin littafin al-imam ahmad من حديث حذيفة اليماني دغه حديث حذيفة يعني حديث ابو ذر بن اليمان رضي الله عنه وارضاه الله يقرا مسيره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا منا تاره ما ايكين الله صلى الله عليه وسلم في جلاله اوجه وترس وترسوا فلما انتهينا الى القبر لوقتين دا muka iso wajen kabari قعد على شفعته sai manzon Allah ya zauna a gabar wannan kabarin annabin Allah ya zauna a gabar wannan kabarin faj'ala yuraddidu basrahu fihi annabin Allah ya sanya idanunsa yana kai kawo yana kallon wannan kabarin ya zura wa kabarin idanu yana kallon kabarin kwari da gaske kuma kala sai manzon Allah yake cewa yudghatul mu'minu fihi nadqa eh, dadghatan تزول منها حمائله لا حول ولا قوه الا بالله Annabi Allah yake cewa yudqatul mu'minu fihi ana mace mai imani a cikin sa a cikin mi kabarin kenan ko badghatan tazulu minha hamailuhu matsadda za ta sanya jijiyoyin mare mare su su ana matsar mai imani matsar da jijiyoyin maremari su yi za su yanki wa yumla'u alal kafiri naran sannan kuma shi kafiri za a cika kabarin sa da da da wuta malace wal hama'il uruqul uthayni abun da kin da al hama'il shine uruqul uthayni shine jiyojin jiyojin maremari wannan hadisin malamai sun maganganu akan sa musamman malam Suluddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya ambato cewa daga cikin rijalakin hadisin akwai wanda ba ba ba ba ba cikin eh, yake da suna laysa bi thiqa ba karban hadisi a a wajensa yana ganin mutum ne mai rauni idan zamanto ba adil kuma babit har bana cewa duk wanda yake karbar hadisi daga wajensa to sai wanda ya zama ya fi sa sharri sai dai ma'anar hadisin eh, akwai irin wannan ma'anar tazo ba da wannan lafazin ba cewa eh, lokacin da aka je jana'izar wani daga cikin daga cikin eh, daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba irin wannan bayan cewa mai kabari kabari zai zai matse mutum sai dai malamai suka ce matsewar da za a yi wa mutum mai imani matsewa ce ta irin kamar misalin uwa ta jima bata ga danta ba idan misali tasawwar a ce mutum ne ya dandi kasar bida sai shekara 30 bai zo ba shekara 30 ko 40 rada ya dawo ya kake tsammanin mafi za ta yi masa rada ya dawo gida a ce yau gashi ya dawo gida ya kake tsammanin mahaifin za ta rungume sa An za ta rungume su ko rungumar da an jima ba ba hadu ba suka ce wannan damkar wannan eh, matsiyar da kasa za ta yi wa mai imani kamar damka ce ta cewa asalin dan annabi adam daga daga kasa ne ba ta azaba bace ba ta azaba bace sai dai kafiri shine mun karanto cewa shi fa idan kasa ta matse sa to awazun da sai sun dawo na hagu na hagu sai sun koma dama Allah ya kare mu amma mai imani kan eh, na shauki ne na shauki ne ina fashar mun fahimta to wannan hadisin dai bai inganta ba sai dai ma'anar akwai cikin bangare na ma'anarsa ya inganta ma hadisin karan kansa akwai wanda ake shakku a cikin kasancewarsa shine matsalar eh, matsalar abin nan kenan ko da zaka zama to dalibin ilmi ka to to kana kiyaye wasu ababe da su gun malaman hadisi akwai wasu ababe baka taka su to ba ka ba ka hadisin ka za a rawaito amma sai a ce wane kaza da kaza da kaza ki an samu an samu illa dama ai daga cikin karbar sharadin karbar hadisi ka zamanto eh, ya zamanto babu babu shi da wata illa a cikin sa kuma babu shuduzi a ciki Allah ya datar da mu mala yace wa fil musnad aida ya zo a cikin musnad har yau na al-imam ahmad eh, min hadisi jabir bin abdullah daga hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda qala yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun fita tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam eh, ila sa'd zuwa ga sa'd bin ma'az bin mu'az hina tuwfiya eh, gun janayat sa'd bin mu'az lokacin da Allah ya masa rasuwa falamma salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma'aikin Allah ya masa sallah ya gama sallah a fi qabrihi sai aka dora sa aka sanya sa a cikin kabarin sa Tare da Allah kaf a rayuwa ba gaba mafi hadari kamar a doko ka ga ka gaba daya ga ka ga ka ga waye duk ka za a taru ba yadda akai duk kaunar fata za ta sa a rige ka ba kaunar ta za ta sa a doko ka sanya ka cikin wannan ramin to ga sa'ad dan mu'az salim manzon Allah ne an doke sa an sanya sa a cikin kabari eh wasuwiya alaihi lokacin da aka daidaita kasa a kansa aka daidaita aka mai da kasar da aka tona sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tasbih ce subhanallah subhanallah sabbahna tawila mu ma sai muka tasbih dogon tasbih annabi na subhanallahi mu ma muna tawa tsabar kwaikwayo gaba ga annabin Allah Ibn Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yace fasabbahna tawila wannan samuwa muka yi dogon tasbihi thumma kabbara sai manzo Allah ya kabbara ce Allahu akbar fakabbarna sai muka yi kabbara to kasan sahabbai ba sa barin ta kwana idan aka yi abin ba su fa'inta ba za su yi za su yi tambaya wannan ya sanya wata rana manzo Allah sallallahu yana yana sallah aka ga yana damka haka yana damka kamar ya kawo wani abu sai tambaye manzo su da aka ida suna Allah Allah su tambaye manzon Allah sallallahu nabin Allah miye ya faru sai ce ai ya damko wata bishiya ce cikin aljanna wani ice ne a cikin aljanna ka doka ayaba a aljanna tace manzon Allah ya damko yace ba dan wani abu ba <laughs> da na miƙa wannan ayaban ce za a ta ci sai an tashi ba ta ida ba za a ta cinta wannan ayabar da za daga aljanna da za a ta ci ita kadai wannan ayabar duka ayyan sahabbai su ci tabi'ai su ci har azo gare mu amma sai ba suka ce ba fa kowa ba zai ci sai wanda zaman to ahlus sunna dan dan bid'a ba eh, dan bid'a ba zai ci ba eh za a ta ci sai an tashi kiyama eh, kuma ai Allah ya faɗa ce hadha rizquna ko malahu min min Fadi wannan shine iya arzikin mu inji Allah Allah ta kuma baya idawa sai yasa manzo yake cewa una cikin aljanna itaciya cikin aljanna ice guda itaciya guda za ta yi urumfa za ta yi kuna da sai kai shekara 100 ba kai karshen ta ba kamar ka hau abun hawa a baka lafiyar mota ta zamani mota ta zamani ka kai iya karshen gurin ta kana tafiya shekara 100 ba kai karshen wannan kunar ba Allah ya kai mu aljanna la za mu kece reni da ikon Allah wannan duk matsala yake ta wuta in muka shiga aljanna an kare ba wani zancen kufir wallahi a rike har abada ba mu bukata Allah ya dace da mu to ga sa'ad an sanya shi an daidaita manzo Allah ya tasbihi sabai su tasbihi yayi kabara su suka kabara to ana idawa zo tambayin manzon Allah suka ce ya rasulullah ya annabin Allah lima sabbahta thumma kabbarta annabin Allah miye yasa kai tasbihi kuma kai kabbara faqala sai ma'aikin Allah ya ce laqad tadayaqa ala ala hadha al-abd as-salih hatta farraja anhu yace kabari ne ya matse wannan bawa na Allah cewa da Sa'ad dan Mu'az kabari ne ya matse sa yace sai da Allah ya buɗe masa ya ya masa da shi ma wannan hadisin al-Imam Nasiruddin Al-Albani ta hadisi ne da'ifi saboda cikin rijalikinsa akwai wanda yake da'ifun shi ma ba a karbar ba a karbar hadisi sa kasancewar mutum ne mai rauni ba a karbar hadisi sa <laughs> ina fatar ba fahimta amma dai ma'anar da yamma ya taba zawa da ma'anar irin ta wannan cewa da kabari yana sauwaka wa mutum yana tausayawa ana rage wa mutum wahalar kabari to da rage wa sa'ad eh, sa'ad dan mu'az ina fatar mun fahimta to mu kara gaba malta wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin littafin al-imam al-bukhari min hadisi abi sa'id al-khudri daga hadisin aba sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah yake cewa idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim idan aka dora gawa aka yi wani magawa wanka aka sanya ta a cikin makara yanzu fa duk motar ka mai sanyi ba za a saka a cike ba e cikin makara za a dora mutu a azasa wahtamala har rijalu ala anaqihim mazaje suka doke ta saman wuyoyinsu fa in kanat salihah in wannan gawar mutumiyar kirki ce mai ita mutunan kware ne alat sai ta dinga fada tana cewa qaddimuni qaddimuni ku yi gaugawa ku kai ni gidana ku yi gaugawa ku kai ni gidana Allah ta arzita wanda fadin wannan maganar duk gawar da aka dauko a duniya in mutum ne kirki ce lokacin da aka dauko ana cewa sai an jira waya a zo a yi wanka a kai shi ai sai an ina ta fada ai gaggawa aka shi an tsira shi kasan kamar ango ne <laughs> akwai akwai abin da aka ce an zo za a kai amarya a kashi aka tsaye ana ta kewaye kewaye kewaye malam ko sai tarda a daidaita sai ya shige kawai gida ne kai ne eh an shirya ina ango ina ango sai kira shi kana na ce ga ni gida to ne gida ce gida na mana ya matsu ko haka shi ma mutunan kirki eh mutunan kirki a yan taba wata amarya haka malam Jadir eh, amarya ce aka zo dokata abokana amarya suka bata lokaci wajen cinikin sayan kofa <laughs> yi aka yi a ƙarshe malam kawai sai ta kewaya ta kofa ɗayan kofar kawai ta ma kai kanta eh, ba su san darajar arziki da shi ke suke ta bata da lokaci <laughs> Allah ya datar da mu to mutunan kirki in ya mutu aka ɗauko sa yana cewa ƙaddimuni ƙaddimuni, ku yi gaugawa ku kai ne zuwa ga gidana saboda yana ganin abun da Allah ya tanada masa sai malik ya cewa wa in kanat ghayra Saliha? annabi Allah ce idan har wannan gawar ba ta kirki bace mutunan banza ne ya mutu qalat sai wannan gawar ta dinga fada tana cewa ya wailaha aina tazhabuna biha to ku tsaka ku lura da sigar sigar lafazin fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha aina tazhabuna biha wanda ya rawaito hadisin ya juya lafazin hadisin lokacin da ake bayani mutum da kace qaddimuni yayi yayi amfani da damiri a kansa. <laughs> ku kai ku kai ne ku kai ne ku kai ne amma da aka zo da mutumin banza sai ce ya waila ya ce tanta halakatta aina tazhabuna biha ina da kula ita <laughs> kun ba saboda ba wanda yake so ya dangana maka sa sharri mana ko eh ba wanda yake bukata za ta dinga ko za cewa ya wailaha ya ce tonta aina tazhabuna biha ina za ku da ita an dokota ana ta tafiya yana cewa ina za ku da ita yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan illa al-insan annabi ce kowane mutum kowace halitta a duniya tana jin sautin wannan gawar banda mutum duk wata halitta a duniya inji annabin Allah hadda aljannu suna ji banda mutum sai ce walau sami'aha walau sami'a al-insanu la sa'iqa da mutun zai ji maganar ita wannan gawar lokacin take wannan eh, furcin la sa'iqa da zai fadi ya suma da zai mutu zai suma saboda firgici yanzu kai ko ba ya waina <laughs> da bada ba kai ga san ko gawa an dogo gawa ka kaji tana ya waina ha <laughs> ai da to zagu ne biya <laughs> ai ka sa akwai jidali ko kana ganin akwai mai tsayawa kai ba wallahi ba ya waila ha ko cewa take kaddimuni kaddimuni ba za ta tsaya ba ko cewa take kaddimuni kaddimuni ba wanda zai tsaya a da yake cewa ai eh, za ta dinga cewa ai eh, in mutum ne fiki ce a gabace ta a saboda tana ganin irin abin da Allah ya ya tanada mata na na jin dadi kuma mutum ne banza za ta dinga cewa ina za a da ita ina za a da ita yace kuma da za a baiwa mutun damar ya ji abinda ita gawar take fada la sa'iqa wallahi da ta fadi ta suma. da ta fadi ta suma. wannan yana karanta da mu cewa ashe mamaci yana gane mako masa tun yana kai sa kabari mamaci yana gane mako masa tun a akai shi makuncin sa Allah ya dace da mu Allah ya samu wani lafiya har yau don malam yana ta kawo eh, eh, bayanne ne hadisai dan ya ja hankalin masu tunanin cewa ba duk abin da kai Allah zai iya gafarta maka kuma Allah ka insha Allah za ka iya waikocewa walahiya to su duk wayannan hadisai na za da su na'am in aka ce kowa shi abin da yake so irin wannan hadisin ya za'i da su ce wa fil mus wa fi musnad al imam ahmad min hadisi abi umama ya tabbata cikin musnad al imam ahmad daga hadisin Aba Umama Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ce. cewa tadnu ash-shamsu yawm al-qiyamati ala qadri milin rana tana yawar kusa kusa kwatankwacin mil daya rana za ta yi kasa kasa kwatankwacin mil meter daya wa yuzdadu fi harriha kuma a kara mata a cikin zafinta kaza wa kaza a ƙara mata zafi yanayi kaza da kaza za a yi ƙasa ƙasa da rana a ranar tashin kiyama kamar zaka sa hannuka ka sabota yace taghli minha ar-ru'usu kama taghli al eh kwakwale kawunan mutane suna tafasa saboda tsananin zafin rana kamar yadda ruwa suke tafasa a tukuyya idan aka sanya saman ruwa ai saman saman wuta idan ka san yadda ruwa suke cikin tukuya aka dora a wuta aka kunna gas suka tafasar suke wannan har suna dukar murfin tukunya ko to haka saboda tsananin zafin rana ko wata mutum zai dinke tafasa idan ka ruwa suna tafasawa Allah ya kare sai dai ba kowa fa? kafirai dan akwai mutane guda bakwai da Allah zai sanya wasu ma san ko ana yi ba Allah ka taimake ni da ku cikin tuwa cikin wa'annan mutanen na Adil وشاب نشا في طاعه الله ورجل تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه آه، معلق بالمساجد ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شفاء شماله ما تنفق يمينه آه، ورجل دعته امراه ذات دين ذات ذات حسب وجمال فقال اني اني اخاف الله ده وليه باكو dabari imamun adil shugaba adili shugaba adili duk wanda aka ba shugabanci ya kwatanta adalci da kuma tsaurayin da ya tashi cikin bautar Allah tun kana matashi ka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan aje geme ka dage wandanka ka bi karantawar annabi duk abin da yake na fasikanci ba a ganin ka a ciki ka rike Allah da manzansa da kuma karantarwar sahabbai da magabata na gari na kuma shine eh mutum guda biyu suka so juna dan Allah ina son ka kana son ka ba don kuyi ba saboda kana son Allah kawai mu yanzu ka zo sai mu kawai in ka da wani abu ke son ka ko to ka ji kana son mutum dan yana son Allah yana wa addinin Allah ma suka ji kana son sa shi ba ya so ka ta wannan da kuma mutumin da shi baya samun cikakkiyar natsuwa in ba yana cikin masallaci ba da kuma da wata mata kyakkyawa son kowa ki wanda bai samu ba eh, ta kira sa akan yi alfasha da ita yace shi yana jin tsoron Allah subhanahu wataala da mutum da ya tuna girman Allah ya tuna girman Allah sai ya fashe da kuka in ya tuna Allah sai ya fashe da kuka da kuma mutum da yayi sadaka daman sa ba san abinda hagun sa ba san abinda dama take bayarwa ba in ya tashi bayarwa ko sai yake bai ma san abinda yake fitarwa yana bayarwa ba yana boyewa baya son a asali to wayannan su ba sa cikin wayannan cikin wannan musibar za su cikin al'arshin Allah subhanahu wataala Allah ka datar da mu kasancewa cikin al'arshin ka a ranar tashi alkiyama eh annabin Allah yake cewa ya'rifuna fiha ala qadri khatayahum ya'raquna ya'raquna fiha kowanne yana yin gumi a cikin wannan rana iya kwatankwacin zirbin da suka aikata iya kudin su iya shagalin su iya kudin su iya shagalin su iya tsiyar su a duniya iya yadda Allah zai azabtar da su a gobe kiyama annabi Allah ya ce minhum man yablughu ila ka'bai akwai wanda zai yi zufa zufa ya ya ya kama sa mana saboda tafasar da kotun yake yi har zufa shina tarara har zufan ya kawo masa da kahoran sa ila al zuwa ga ijiyar kafa zuwa ga ijiyar ijiyar kafa wa minhum man yablughu ila saqaihi wani kuma sai kai da kokorinsa sai kai da kauransa zufansa in kosin ya tsina tafasa yana zuba to zai limesa, zai zai taso masa ya zama to haija kai da kauransa wa minhum man yablughu ila wasfihi akwai wanda kuma shi shi hoton eh zuhon zai kai masa da da kugunsa zai kai har kugunsa sai ce wa minhum man yaljimuhu al'araqu akwai wanda kuma zufansa zai zai limisa Allah ya kare mu saboda a duniya ya shuka tsiya da yawa to kuma zufan wannan batun gabanin a fara hisabi bane ba tun gabanin a fara hisabi ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu rabe ce to a cikin wasu mutanen kuma saboda saban su da Allah to har zufan zai lime su ya zama to sun lumu saboda sun shuka ta'asa da tsiya a wannan duniyar kaga Allah zai musu mi zai musu azaba kuma yana ganin anai kamata mu kwana kuma aljabi lokacin yayi anan ya kamata mu kwana Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya azurta mu da zaman tuwa cikin al'arshin tsakashin al'arshin sa tare da annabawansa da siddiqai da kuma shuhada kai dai ko ba komai dai saboda kaunar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce dai ko ba tun ba fara hisayen mun hadu da manzon Allah a ƙarƙashin al'arshin Allah kuma ga irin su annabi Yunus muna tare da su ko eh, ka san daga cikin annabawa ina shawarin ga annabi Musa saboda irin yadda ya gugar maya da katin kafirin Fir'auna <laughs> Allah ya datar da mu da haduwa da su ga su kuma sahabban annabi irin su Abubakar Siddiq eh, wane mutum inji mutuwa ai da ake bukata Abubakar ya kai nan ko Allah ya datar da mu shi ya sanya ma shine mutum farko da zai fara shiga a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ga irin su barra dan dan azib ga irin su ma'az dan jabal irin su jabir dan abdullahi sa abdullahi dan mas'ud eh Allah ya tada mu da su a cikin aljanna Allah ya datar da mu su kuma can wayancin mutanen bazan Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu da su Allah ya kare mu Allah ya sanya aljanna ce mu mu abinda mun ka faɗa zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna ƙara addu'a wannan kasar Allah ya ƙara kare mu na ita ya tsare mu mutuncin mu da imanin mu ya Allah ka azurta mu da zamantowa nagartattun mutane ka ba mu kuma ikon aikata nagartaccen aiki a rayuwa ka taimake mu akan mutuwa akan nagartattun ayyuka kuma ka tada mu tare mutane nagartattu a ran tashin kiyama sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh